Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. لإيلاف قريش Allah Kureyş'i emniyet ve selamete alıştırdığı için. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Onları ticaret nedeniyle kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için. فليعبدوا رب هذا البيت O halde onlar da bu beytin Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف O beytin Rabbi ki onları açlıktan doyurdu ve kendilerini korkudan emin kıldı.